що я її справді дізнаюсь. Я хвилювався, мов мисливський пес, який дедалі швидше розплутує сліди, ніби здобич уже не втікає, а притягує його невидимими нитками. Те збудження було збудженням діючого Норея, який шалено захопився справою. Але в той же час я відчув у собі присутність іншого Норея, який з жахом чекав розв'язки. Нехай Лідія собі читає незвичні для простої шинкарки книжки, я про це знав. Я намагався не робити ніяких висновків, бо часто жінки вибирають собі для читання книжки, які відповідають запитам жінок вищого соціального стану. Навіть можуть самі відкривати для себе вершини красного письменства, неприступні для їхніх чоловіків чи коханців. Але в такому разі я мав би знайти на полицях Лідії лише звичайні книжки, посередні романи, сентиментальщину, з якої неминуче починають жінки не вельми високої культури, нічого подібного. Неможливо сказати, чи твори на цих шести полицях були почищені безжальною рукою чи дібрані відразу. Підбір був такий, як в освіченого чоловіка, який влаштувався їхати в село чи на безлюдний острів. Між сторінками у деяких книжках були закладені фотографії. Лідія під деревом у місцині, не схожі на топливий острів. Лідія із групою хлопців і дівчат із більш сільським, ніж у неї виглядом, певно, десь на канікулах у родичів. Лідія із якимись людьми біля сільської хати нічого цікавого. Лідія сама на березі моря біля бетонного блокгауза, фото зовсім недавнє. Знято під час окупації десь на Ламанші чи на Північному морі. Хто її там фотографував? За таких небезпечних обставин я волів би пригорнути всі ці книжки, але доводилось трохи навмання витрушувати із них фотографії. Мені зараз було байдужісінько, чи помітить це Лідія. В очах Ельзи Луї Рагуна я знайшов те, що так гарячково шукав із самого початку і що так боявся знайти. Книги були вишикувані в алфавітному порядку. Але я почав з кінця. Розгорнув тоненьку книжечку і фотографія випала сама. Якби трус робив поліцай, він би лише глянув на неї і відклав. Треба було бути так безпосередньо зацікавленим у справі, як я, щоб одразу відчути інтерес до цієї невеличкої картки, ніби ревнива жінка, яка враз відчула, що перед нею свідчення зради фото була група військових, очевидно, під час дивної війни 1939-40 років усміхнені, ситі і ще мирним виглядом. Обличчя були досить дрібні, бо офіцерів і унтерофіцерів на фотографії зібралися зо два десятки. Вони тислися перед цегляною стіною будиночка типового для півночі Франції. Але я, ні миті не вагаючись, упізнав серед них. Серед цих двадцяти усміхнених облич чорні фанатичні очі П'єра Маргла. Я хотів знати, і я дізнався. Цілий світ пролягає між здогадами та реальністю. Так справді світ змінився. Я ще не звик до того світу, до якого щойно зазирнув. Відчував якийсь тиск, непевність, паморочилась голова. Я вже тримався за клямку дверей у кутку кімнати, перш ніж усвідомив, що поставив на місце очі Ельзи. І перш ніж намацав у кишені фотографію. Отже, я таки її забрав. Двері вели до дуже чепурного туалету, суміщеного з душем. Підлога була вистелена червоними кахлями. Праворуч на всю стіну тяглася стінна шафа, така велика, що в ній можна було спокійно сховатись. Я відчинив дверці. Сукні Лідії хиталися на плічках. Унизу ліворуч стояла плетена із лози валіза. Лоза криктала, мов жива, коли я піднімав кришку. Я прислухався, на горі ще балакали. Я почав порпатись у валізі і знайшов чоловічу білизну та два майже нові костюми. Орудував мало не в темряві, адже крізь відчинені двері туалету світила тільки настільна лампа у кімнаті Лідії. Я увімкнув світло в туалетній кімнаті. Костюми не могли належати дядечкові Сон'є,